Klimat protecto kai economio. Klimat protecto costas nun, al alportos utilon nur multe pli poste. Ofte tio estas prenata kiel argumento, tial mesurai PASHOI estas tiel malfacile entrepreneblai. Studajo malvalidigas tiun opinion. Laugi tiu en tuta utilo tradukita al mono, gis nun simple estis subtaxata. Klimat protektai mesurai pashoi iam dum la venontai iaroi povas al porti utilon por la nazia economio. Per reducto de la aer malpurigio, kiel tion esplorista gruppo ge la Duke Universitato en Norda Carolinio sugestas en faca giornalo per mesura i passoi conducas alla obeo della du grada celo iam nur u sono povus spari cent sestec tri bilionoin da usonai dolaroi gis la jaro du mil quindec, inter alie per pli sanai homoi cae pli altai ricoltoi. Studagioi montris che la longtempai damagioi pro la nebremsita climata shangio superas la mont in climat protecta in costoin sed che la costoi grave superas la mallong utilon por la climato cio sub fossas mesurain ia in in se por la climat protecto fuel bruliga motoroi estas anstatauatai per electra motoroi caise por la cerpado de energio mal pli cae mal pli da fossiliae brulagioi estas usatai, tiam tio resultas en mal pli da rupcassoi, cae la aero farigios pli pura. La usonai esploristoi pledas nepre en calculi tiuin avantagioin en la bilanzon pri costoi cae utilo. Por la calculoi, La stiencistoi usis la plei nova in scenaroin el la sessa rapporto pri la stato de la affero de la monda climata consilantaro. Ties unua parto estis publicigita la 9 de augusto 2021. Sur base de tiu rapporto, la esploristoi calculis la changioin de la climato gis la jaro 2070 por usono cae por la unuopae usonae statoi. Iena zia nivelo, la esplorista teamo comparas la scenaron con la dua plei ambizia celo, nome limigi la tervarmigion al du gradoi Celsiuso, con la dua plei malfavora scenaro, tervarmigio ie 3,6 gradoi gis la jaro 2100 la differenzoi estas enormai. Per la mesura i pascioi por la du grada celo en usono estus eviteblai quar como quin milionoi da antau tempai morto casoi, crome unu como quar milionoi da restadoi en hospitalo, tricent milionoi da tagoi da perdita labor tempo, unu como sep milionoi da casoi de demenso, cae la perdo de quarcent quartec milionoi da tunoi da agrofructoi. La entuta utilo traducita al mono estas regata, dum citiu jarcento, de la sano, cae gi estas sur base de la pli bona compreno de la efico de varmego cae aer malpurigio, pri la homa sano, multe pli granda, ol en pli fruai analisoi accentas la esploristoi. Iam gis la iaro 2030, la nazi economia profito, de pura aero, povus superi la costoin de la climat protecto e la quin gis dudec quin oblo. La evititai damagioi pro varmego, laula calculoi superas inter la iaroi 2040, gis 2055, la costoin por la climat protecto. Damagioi, pro la pli alta mar nivelo, pro fort veterai eventoi, secetsoi cae arbarai bruladoi, estes ectie ancora ne encalculitai. Europai esploristoi constatas che la situazio en Europo estas tiu rilate tutte bone comparebla cun tiu en Usono.